illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณถ้ำสุกระคาตา ที่เขาคิจกูดเขตพระนครราชกฤห์ On one occasion, the blessed one was living at Rajagaha, in the boar's cave, on the mountain Venture Peak. ก็ครั้งนั้น ปริพาชกชื่อทีคานะคะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับ ได้ปราศัย พอให้ระลึกถึงกันได้แล้ว ก็ยืนอยู่นะที่ส่วน ควรข้างหนึ่ง ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมผู้เจริญ ความจริง ข้าพเจ้า มีปกติกล่าวอย่างนี้ มีปกติเห็นอย่างนี้ว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรา Then the wanderer Tikanaka went to the blessed one and exchanged greeting with him. When this courteous and amiable talk was finished, he stood at one side and said to the blessed one, Master Gotama, my doctrine and view is this: nothing is acceptable for me. ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอคิเวสนะแม้ความเห็นของท่านที่ว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรา ดังนี้นั้นก็ไม่ควรแก่ท่านท่านพระโคดมถ้าความเห็นนี้ควรแก่ข้าพเจ้า แม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้น แม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้น This v i e w of yours, Akivesana, that nothing is acceptable for me, is not, at least, that v i e w acceptable to you? If this will of mine were acceptable to me, Master Gautama, it too would be the same. It too would be the same. อังคิเวสนะชนเหล่าใดในโลก ผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ความเห็นนั้น ก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้น แม้ความเห็นนั้น ก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้น ดังนี้ ชนเหล่านั้น ละความเห็นนั้นไม่ได้ และยังยึดถือความเห็นอื่นนั่นมีมาก คือมากกว่าคนที่ละได้อคิเวสนะ ชนในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ความเห็นนั้นก็เป็นเช่นนั้นทั้งนั้น แม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้น ดังนี้ ชนเหล่านั้น ละความเห็นนั้นได้ และไม่ยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีน้อย คือน้อยกว่าคนที่ยังละไม่ได้ Well, Akivesana, there are plenty in the world who say, it too would be the same, it too would be the same. Yet they do not abandon that view, and they take up still some other view. Those are few in the world who said, "It too would be the same, it too would be the same," and who abandon that view and do not take up the same view. อคิเวสนะสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้ มักเห็นอย่างนี้ว่า สิ่งทั้งปวงควรแกเรา ดังนี้ก็มี สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มักกล่าว มักเห็นอย่างนี้ว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรกับเรา ดังนี้ก็มี สมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่ง มักกล่าวมักเห็นอย่างนี้ว่า บางสิ่งควรกับเรา บางสิ่งไม่ควรกับเรา ดังนี้ก็มี ในบรรดาความเห็นนั้น ความเห็นของสมณพราหมณ์ พวกที่มักกล่าวว่า สิ่งทั้งปวงควรกับเราดังนี้นั้น ก็ใกล้ข้างกิเลสอันเป็นไปกับด้วยความกำหนัด ใกล้ข้างกิเลส เครื่องประกอบสัตว์ไว้ ใกล้ข้างกิเลส เป็นเหตุให้เพลิดเพลินใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุให้กล้ำกลืน ใกล้ข้างกิเลส เป็นเหตุให้ยึดมั่น ส่วนบรรดาความเห็น ของสมณพราหมณ์พวกนี้มักกล่าวมักเห็นว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้น ก็ใกล้ข้างธรรม ที่ไม่เป็นไปกับด้วยความกำหนัด ใกล้ข้างธรรม ไม่เป็นไปกับเรื่องประกอบสัตว์ไว้ ใกล้ข้างธรรม ไม่เป็นไปเพื่อเพลิดเพลินใกล้ข้างธรรม ไม่เป็นเหตุให้กล้ำกืน ใกล้ข้างธรรม ไม่เป็นเหตุให้ยึดมัน่น เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้ว ทีฆานะค่ะ ปริภาชก ก็ได้ตอบว่า ท่านพระโคดมยกย่องความเห็นของข้าพเจ้า ท่านพระโคดมยกย่องความเห็นของข้าพเจ้าอังกิเวสนะ There are some recluse and Brahmins whose doctrine and view is this everything is acceptable to me there are some recluses and Brahmins whose doctrine in view is this: nothing is acceptable to me. And there are some recluses and Brahmins whose doctrine in view is this: something is acceptable to me, something is not acceptable to me. Among these, the view of those recluses and Brahmins who hold the doctrine and view everything is acceptable to me, is close to lust, close to bondage, close to delighting, close to holding, close to clinging. And the will of those recluses and Brahmins who hold the doctrine and view that nothing is acceptable to me is close to non-lust, close to non-bondage, close to non-delighting, close to non-holding, close to non-clinging. When this was said, the wanderer, the Kanaka, remarked, "Master Gotama commends my point of view. Master Gotama recommends my point of view." อคิเวสนะในความเห็นนั้นๆ ความเห็นของสมณพราหมณ์ พวกที่มักกล่าว มักเห็นว่า บางสิ่งควรแก่เรา บางสิ่งไม่ควรแก่เรานั้น ส่วนที่เห็นว่ากวนก็ใกล้ข้างกิเลสอันเป็นไปกับด้วยความกำหนัด ความเพลิน ความกล้ำกลืนและความยึดมั่น ส่วนที่เห็นว่าไม่ควรนั้น ก็ใกล้ข้างธรรมะ อันไม่เป็นไปกับด้วยความกำหนัด ใกล้ข้างธรรมะ อันไม่เป็นไปกับด้วยเครื่องประกอบสัตว์ไว้ ไม่เป็นไปกับความเพลิดเพลิน ไม่เป็นเหตุให้กล้ำกลืนใกล้ข้างธรรมะ ที่ไม่เป็นเหตุให้ยึดมัน่นอกิเวสนะ as to those recluses and Brahmins who hold the doctrine in view, something is acceptable to me something is not acceptable to me. The will of theirs as to what is acceptable is close to lust, close to bondage, close to delighting, close to holding, close to clinging, while the will of theirs as to what is not acceptable is close to non-lust, close to non-bondage, close to non-delighting, close to non-holding close to non-clinging อกิเวสนะ บรรดาความเห็นนั้น ความเห็นของสมณะพราหมณ์ ผู้ที่มักกล่าวมักเห็นว่า สิ่งทั้งปวงควรกับเรานั้น วินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่า เราจะยึดมั่นถือมั่น ซึ่งทิฏฐิของเราว่า สิ่งทั้งปวงควรกับเรา ดังนี้ แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่า สิ่งนี้เท่านั้นจริงซึ่งอื่นเปล่า เราพึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้ คือสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวมักเห็นว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรกับเรา กับสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าว มักเห็นว่า บางสิ่งควรกับเรา บางสิ่งไม่ควรกับเรา เมื่อความยึดถือผิดกันมีอยู่อย่างนี้ ความทุ่มเถียงกันก็มี เมื่อมีความทุ่มเถียงกัน ความแข่งแย่งกันก็มี เมื่อมีความแข่งแย่งกัน ความเบียดเบียนกันก็มี วิญญูชนนั้น พิจารณาเห็นความถือผิดกัน ความทุ่มเถียงกัน ความแข่งแย่งกัน และความเบียดเบียนกันในต้นอยู่ดังนี้ ก็ละทิฏฐินั้นเสีย ไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วย การละทิฏฐิเหล่านี้ย่อมมีได้ด้วยประการชนี้ Now, Angivesana, a wise man among those recluses and Brahmins who hold the doctrine in view that everything is acceptable to me, considereth us if I obstinately adhered to my view that everything is acceptable to me, and declare, only this is true, anything else is wrong, that I may clash with the two others, with a recluse or Brahmin who hold the doctrine and view that nothing is acceptable to me, and with a recluse a Brahmin who holds the doctrine and view that something is acceptable to me, something is not acceptable to me. I may clash with these two, and when there is clash, there are disputes. When there are disputes, there are quarrels. When there are quarrels, there is vexation. Thus, foreseeing for himself clashes, disputes, quarrels, and vexation, he abandons that view and does not take up some other view. This is how there comes to be the abandoning of these views. This is how there comes to be the relinquishing of this view อคิเวสนะ บรรดาความเห็นนั้น ในทิฏฐิของสมณพราหมณ์ ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้ มักเห็นอย่างนี้ว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรกับเราดังนี้นั้น วินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่า ถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่น ซึ่งทิฏฐิของเราว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรกับเราดังนี้ แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่า สิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า เราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนั้น คือสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าว มักเห็นว่า สิ่งทั้งปวงควรแก่เรา และสมณพราหมณ์ ผู้ที่มักกล่าว มักเห็นว่าบางสิ่งควรแก่เรา บางสิ่งไม่ควรกับเรา เมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ ความทุ่มเถียงกันก็มี เมื่อมีความทุ่มเถียงกัน ความแข่งแย่งกันก็มี เมื่อมีความแข่งแย่งกัน ความเบียดเบียนกันก็มี วินยูชนนั้นวิจารณาเห็นความถือผิดกัน ความทุ่มเถียงกัน ความแข่งแย่งกันน และความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่ จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วย และไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วย การละการสละคืนทิฏฐิเหล่านั้น ย่อมมีด้วยประการชนี้ A wise man among those recluse and Brahmins who hold the doctrine a n d view, nothing is acceptable to me considers thus, it is obstinately adhered to my view, nothing is acceptable to me, and declare, only this is true, anything else is wrong. Then I may clash with the two others, with a recluse or Brahmin who holds the doctrine and view thus, everything is acceptable to me, and with a recluse and Brahmin who holds the doctrine and view that something is acceptable to me, something is not acceptable to me. I may clash with these two. And when there is a clash, there are disputes. When there are disputes, there are quarrels. When there are quarrels, there is vexation, Thus foreseeing for himself clashes, disputes, quarrels, and vexation. He abandons that view and does not take up some other view. This is how there comes to be the abandoning of these views. This is how there comes to be the relinquishing of these views. อคิเวสนะ บรรดาความเห็นที่ว่า ทิฏฐิของสมณพราหมณ์ ผู้มักกล่าว มักเห็นว่า บางสิ่งควรแก่เรา บางสิ่งไม่ควรแก่เรา ดังนี้นั้น วินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่น ซึ่งทิฏฐิของเราว่า บางสิ่งก็ควรแก่เรา บางสิ่งก็ไม่ควรแก่เราดังนี้ แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่า สิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า เราก็ถือผิดจากสมณพราหมณ์อีกสองพวก คือสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าว มักเห็นว่า สิ่งทั้งปวงควรแกเรา และสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าว มักเห็นว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแกเรา เมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ ความทุ่มเถียงกันก็มี เมื่อมีความทุ่มเถียงกัน ความแข่งแย่งกันก็มี เมื่อมีความแข่งแย่งกัน ความเบียดเบียนกันก็มีวิญยูชนนั้น พิจารณาเห็นความถือผิดกัน ความทุ่มเถียงกัน ความแข่งแย่งกัน และความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่ จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วย ไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วย การละ การสลัดคืน ซึ่งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีด้วยประการชนี้ A wise man among those recluses and Brahmins who hold the doctrine and view such something is acceptable to me something is not acceptable to me considers thus if I obstinately adhere to my view that something is acceptable to me, something is not acceptable to me, and declare only this is true, anything else is wrong. Then I may clash with the two others, with a recluse and Brahmin who holds the doctrine and view that everything is acceptable to me, and with a recluse or Brahmin who holds the doctrine and view that nothing is acceptable to me. I may clash with these two. And when there is a clash, there are disputes. When there are disputes, there are quarrels. When there are quarrels, there are vexation. Thus foreseeing for himself clashes, disputes, quarrels, and vexation, he abandons that view and does not take up some other view. This is how there comes to be the abandoning of these views. This is how there comes to be the relinquishing of these views. อกิเวสนะก็กายนี้มีรูป ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่ มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เจริญขึ้นด้วยข้าวสุก และขนมสด ทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่เนืองนิด ก็มีความแตกสลาย กระจายกระจายเป็นธรรมดา อันเธอควรพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร เป็นความยากลำบาก เป็นอาพาธ เป็นดั่งของผู้อื่น เป็นของแตกสลาย เป็นของว่าง เป็นของไม่ใช่ตน เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายนี้ โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร เป็นความยากลำบาก เป็นอาพาธ เป็นดั่งของผู้อื่น เป็นของแตกสลาย เป็นของว่าง เป็นของไม่ใช่ตนเ อยู่อย่างนี้ เธอย่อมละความพอใจในกาย ความเสน่หาในกาย และความตกอยู่ในอำนาจของกายที่มีอยู่ในกายนั้นได้ Now อกิเวสนะ This body made of material form consisting of the four great elements procreated by a mother and father and built up out of boiled rice and porridge, is subject to impermanence, to being born and rubbed away, to dissolution and disintegration. It should be regarded as impermanent, as suffering, as a disease, as a tumor, as a dart, as a calamity, as an affliction, as alien, as disintegrating, as void, as not self. When one regard this body as suffering, as disease, as a tumor, as a dart, as a calamity, as an affliction, as alien, as disintegrating, as void, as non-self, one abandons desire for the body, affliction of the body, subservience of the body. อกิเวสนะ เวทนาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ คือเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุข เวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ และเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข กิเวสนะสมัยใด เมื่อบุคคลได้เสวยสุขเวทนา สมัยนั้นก็ไม่ได้เสวยทุกขเวทนา ไม่ได้เสวยอะทุกขมสุขเวทนา ได้รับแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเท่านั้น ก็ในสมัยใด ได้รับความรู้สึกที่เป็นทุกข์ในสมัยนั้นก็ไม่ได้เสวย สุขเวทนา ไม่ได้เสวยอะทุกขมสุขเวทนา ได้รับแต่เพียงความรู้สึกที่เป็นทุกข์เท่านั้น ก็ในสมัยใด ได้รับความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ในสมัยนั้นก็ไม่ได้เสวยสุขเวทนา ไม่ได้เสวยทุกขเวทนา ได้รับแต่ความรู้สึก ที่ไม่ใช่ทุกข์ There are three kinds of feeling อกิเวสนะ The pleasant feeling painful feeling and neither painful nor pleasant feeling On the occasion when one feels pleasant feeling one does not feel painful feeling or neither painful nor pleasant feeling. On that occasion, one feels only pleasant feeling. On the occasion when one feels painful feeling, one does not feel pleasant feeling, or neither painful nor pleasant feeling. On that occasion, one feels only painful feeling. On the occasion when one feels neither painful nor pleasant feeling. One does not feel pleasant feeling or painful feeling. On that occasion, one feels only neither painful nor pleasant feeling. อากิเวสนะความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นเป็นของไม่เที่ยง เป็นของปรุงแต่ง เป็นของอาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความจางคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา แม้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยง เป็นของปรุงแต่ง เป็นของอาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไป เป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา แม้ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ก็เป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่มีปัจจัยปรุงแต่ง เป็นของอาศัยการเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไป เป็นธรรมดา มีความจางคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา pleasant feeling, akivesana, is impermanent, conditioned, dependently arising, subject to destruction, vanishing, fading away, and ceasing. Painful feeling too is impermanent, conditioned, dependently arising, subject to destruction, vanishing, fading away, and ceasing. Neither painful nor pleasant feeling too is impermanent, conditioned, dependently arising, subject to destruction, vanishing, fading away, and ceasing. อริยสาวก ผู้ที่ได้สดับแล้ว เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่าย ตั้งในความรู้สึก ที่เป็นสุข เบื่อหน่ายในความรู้สึกที่เป็นทุกข์และเบื่อหน่ายในความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้น เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด เพราะความคลายกำหนัด ย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้ว ก็เกิดญาณอย่างรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า การเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกอังกิเวสนะ เธอผู้ที่มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ ย่อมไม่กล่าววิวาทกับใครๆย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกับใครๆเลวโวหารใดที่เขากล่าวกันอยู่ในโลก เธอก็กล่าวโวหารนั้น โดยไม่ยึดมั่น ความหมายอะไรอะไรอยู่ Seeing first a well thought noble disciple becomes disenchanted with pleasant feeling, disenchanted with painful feeling, disenchanted with neither painful nor pleasant feeling. Being disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassionate his mind is liberated. When it is liberated, there comes the knowledge. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานี นำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี